tubasanze ndabaramutse mwege mwese mwahisemo kudukurikira ndabaye nikaze muri ano makuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi kuno mutaga ayo nayo akaza kuba agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abarondera impapuro zitandukanye mu buyobozi bwa komisariya ijeje uruja n'uruza bahamagarirwa kwirinda gutanga igiturire ngo kuko izo mpapuro ziboneka bitagoranye bishikirizwa n'urongoye komisari iyo komisariya ahamenyesha ko bagiye gutuza igiturire kivugwa muri urwo rwego abanyagihugu bo mu ntara ya gitega bahamagarirwa kwirinda gutera ibiti by'imikaratusi mu ndimo zabo hamwe no mu myonga akamugategwa n'urongo igisata kijeje gukingira ibidukikije muri iyo ntara avuga ko ibiti birenga umuriyoni arivyo bigiye kuzoterwa mu itera isekeza ryimirije ryo gutera ibiti mumakungu turaza kubashikana mu gihugu ca leta zunzu umwe za America aho tuza kubashikiriza ivyaranze Joe Biden yaratowe kugira arongore ico gihugu hamwe n'imigambi mikuru mikuru afise azoshira mu ngiro vuba amakuru sayo gusa turafite n'ayandi mu buhinga bw'ivyuma ndiko ndafashwa na Inosa Bibonimana twese hamwe duti ni musangwe ikaze komisere de Polisi principale generose ngendanganya aburongoye amagarira abaja kurondera impapuro zitandukanye kudatanga igiturire kugira baroswe ivyo bakeneye ahubwo ngo borindira izo mpapuro guko ngo ziboneka bitagoranye ku minsi isanzwe tumukurikire yaganiriye na Mire Kanyange igiturire nta mungu buri sata gato iyi bidahizwe mugabo je ndashimira cyane uwo nakoreye mu ngata komiseri do polisi jimmy hatungimana yari yagerageje uko ashobora kukigwanya hariho ingingo yagiye arafata kugira ngo icyo giturire gituzwe burundu izo ngingo yari yarafashe natwe twaje tuzishimangira kandi hariho n'izindi turi ko dushira mu ngiro ubu hasigaye yuko aba batugendera aba baza ngaha kurondera impapuro cyangwa kurondera impanuro eko se ufite kubaza ngaha muri kino kigo twomusaba yuko ari cyo abonye yuko yodufasha akakitubwira kugira ngo icyo giturire kiranduranwe n'imizi kandi ndizera yuko aho iwacu tugiye gufata ingingo ruhasha ku bantu bose bazofatwa bariko barajya igiturire ubu mbere usanga cyarahindutse ubu ntikiri n'igiturire tuvuga ati ni serivisi yamfashije kandi n'abantu baza kurondera izo mpapuro nibo batuma biba kuko banka bagashaka ibinyaruka yari ibinyaruka rero bagaca bisopa mugabo bigasubira kuza gutukwa iki gisata kandi twebwe ibyo batabyo twari ko turiyumvira gukoreramo hanyuma rero ubunye ubwa mbere ni uko abantu bakurikiza ikiringo twatanze pasiporo mu gihe gisanzwe kuko hari igihe usanga ari igihe kidasanzwe nk'ubu hari abantu benshi nk'abasirikare baza kugarura amahoro n'umutekano mu hanze mu kiringo bagenda hanze usanga bagenda ari benshi kandi bigafata umwanya muto hari igihe rero uca tubanza tugahagarika izindi mpapuro kugira tubanze tuheze izo zihuta mugabo ari mu bihe bisanzwe pasiporo uyironka n'imiburire itevye mu minsi itatu uyu akaba ari komiseri do polisi principale Generose Ngendanganya yariko arishura ku bibazo vya mugenzi wacu Mireye Kanyange mu gisata cy'ibidukikije naho imivyaro y'ibiti bitandukanye birenga umuriyoni n'igice niyo igiye kuzoterwa mu ntara ya Gitega mu itera ry'ibiti gimirije bishikirizwa n'urongoye ikigo OPPE kijeje gukingira ibidukikije muri yo ntara Jean Marie Atungimana asaba abanyagihugu gudatera imikaratusi mu myonga no mu ndimo zabo kubgabo abanyagihugu bavuga ko iyo mivyaro ari mike cyane bituma babura imivyaro batera bagahava bikorera amatuta yabo hari igitega ni nkuru tubaza Gerard Nibigira imyiteguro yo gutera ibiti mu itera ry'ibiti ryimirije ngo iri kigenda neza mu ntara gitega hakaba ngo hateganijwe gutegwa mu ntara yose imibyaro y'ibiti bitandukanye irenga umuriyoni n'igice nk'uko bivugwa na Jean Marie Hatungimana arongoye igisata UBPE kijeje gukingira ibidukikije muri iyo ntara muri rusange turamaze gushika ku gitigiri kingana umuriyoni n'inusu eh, ubwoko bwose bw'ibiti buri hamwe harimo inkaratusi harimo igereveriyo harimo n'isederera harimo rero n'ibindi biti tutari tumenyereye by'imigano navyo nyene biko birakogwa mu ntara yacu ya Gitega mu gihe abanyagihugu benshi bakunda gutera ibiti vy'inkaratusi Jean Marie Imana basaba kutabitera aho bitagenewe nko mu ndimo no mu myonga mu ntara ya Gitega mbere uravye nka ikomine ya Gitega abantu barima ibiti cyane gusumbya ibijumba uko nibaza yuko bafise isoko cyane cyane yingwi n'amakara barijukira gutera ibiti cyane ubona mbere n'umuntu yahevye aho yari indimo akatera ibiti kubera abona yuko ibiti bizomuha amahera mugabo nakitse basaba yuko yego ni vyiza gutera batera ibiti babitera ahantu igiti cyagenewe ntibashire mu ndimo kandi bashire mu mwonga bamwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Gitega ariko bavuga ko iyo mivyaro y'ico gisata UBP yari mike cyane bigatuma baca bikorera amatuta y'imivyaro y'ibiti yabo imivyaro kuburyo ntibashobora kwira abanyagihugu kubera kuko iba ari mikeye cyane abanyagihugu ko baravyitaho cyane gutera ibiti hanyuma baraheva abanyagihugu nabo bagaheva bakarima ivy'iwabo iyo usanze izo nkaratusi mu mapikinyeri ya leta zaraheze duca tugenda kurugura mu bene gihugu baziterera mu mapikinyeri akabyaro kamwe baca bakagura amayero baranasaba guhabwa n'imibyaro y'ibiti itakiboneka ari ibiti tubura byinshi tutakibona kandi tuba tubikeneye barabona nk'isedererani tukironka igereveriyo ntibakiziduha bimwe bya biti twari mu kawa ntitukibironka by'ukuri twemwe dusabira vema mwege mwo dushikira imbere bakabituzanira kweri tukabandanya twikorera akazi Jean Marie Hatungimana arongoye igisata ubepeye mu ntara gitega agashimira amashyirahamwe amwe amwe nayo nyene ubu aho ategura amatuta y'imibyaro y'ibiti igitega jean ibigira ku garadiyo isanganiro amakuru yo mu makungu akaba nategekanya mu mwaka wiwe wa mbere ari ku butegetsi gutegura inama y'ibihugu bihurikiye mu muryango OTAN mu ntumbero yo kunagura imigenderanire bafitaniye kugiriranira imigenderanire n'ibindi bihugu niyo migambi tugiye gufata nk'ama nitwashika mu mabanga mwaraye mudushinze ibihugu bitandukanye byo ku isi hamwe n'ishyirahamwe ryo kurwaniriza hamwe umwansi OTAN. ku bw'ibyo ndasabye abanyamerika ku nyungu zanyu mwese mumfate mu mugongo mu gushyira mu ngiro uwo mugambi baba badutoye n'abatadutoye joe biden akaba ashikiriza ko azocafata afata ingingo vuba bwangu zo guhangana n'ikiza cya covid cumi n'icyenda ngo akaba azotangura isekeza ryo gupima mu buryo bunyaruka icyo kiza ukwambara udufukamunwa mu miduga yunguruza abantu mu bafata ingendo bava mu gihugu baja mu kindi no mu nyubako za leta ngo bigiye kuba itegeko ku munsi wa mbere nzoshinga umugwi w'abahinga banonosoye ibyigwa by'ubushakashatsi hamwe n'amagara y'abantu ngo akaba agiye kwitura ubutungane Almer Mutore tugukengurukire Joseph Robert Biden Jr. azwi ku izina rya Joe Biden yavutse ku igenekerezo rya 20 munyonyo umwaka w'igihumbi kimama na 1942 mu muryango w'abakristo b'abakatolika i Sacramento muri Pennsylvania imwe muri leta zigize leta zunzumwe za Amerika abavyeyi biwe bitwa Joseph Biden hamwe na Catherine Eugenia Biden Joe Biden yakuriye muri Pennsylvania gushika mu myaka 10 umuryango uca urimukira mu gisagara kiri ahitwa Danloy Joe Biden Biden yari yari umwana agigimiza cyane bakanamutwenga abandi bana ariko kandi yari ncabwenge gose mu ishure yava mu muryango ufise uburyo bubayabaye ku buryo hari ibikorwa yakora ku ishure kugira akwize amafaranga y'ishure mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na gatanu Joe Biden arangije amashuri y'ivyigwa vya kahise n'ivyigwa bijanye na politike muri kaminuza ya Delaware aca abandaniriza ivyigwa vy'amategeko muri kaminuza aho naho ari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na itandatu n'umunani muri kaminuza niho yahuriye n'umukenyezi wiiwe wa mbere yitwa Neila Haita abubakanye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na na 65 baranavyarana abana batatu muri kigarama mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 9 na na kabiri Joe Biden yarahuye n'ivyago bikomeye isanganya n'imodoka ryahitanye umukenyezi wiiwe n'umwana wiwe umwigeme abahungu biwe barakomerekera mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 9 na 77 Joe Biden yubatse irya kabiri n'uwitwa Jill Tracy Jacob Jacobs bavyaranye umwana umwe w'umwigeme mu mwaka na w'igihumbi kimwe amajana 972 nyene Joe Biden yinjiye mu mugambwe Democrat uwo mwaka nyene aca aratsinda amatora y'abakenguza amateka kuva mu mwaka w'ibihumbi 2009 yagumye aserukira leta ya Delaware mu nama nkenguza amateka ya Amerika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 988 Joe Biden yaragerageje kwitoza mu bazoserukira Democrat matora mukuru y'igihugu biranka bikaba bitegekanijwe kwazo kwimikwa muri amabanga kwigenekerezo rya 200 ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021 nino ngaha duce turangiriza amakuru mukuru tuwa twateguriye kuri no mutaga ndabakengurukire mugi mwese mwarimu yateza abiri ndamushimire na Inosabi imana yari karatuma amajwi abashikira ngai wanyu ndabasezere ndabifuriza munsi mwiza w'akaruhuko murakoze televiziyo n'ibinyamakuru turabaramukije tubaha n'ikaze muri ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru urakoze marabo ni umutwe w'ijambo ry'intangamarara ry'ikinyamakuru iwacu kivuga ku rugendo rw'iminsi itanu rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu gihugu ca Guinée Equatoriale Mugenzi wacu yibutsa ko mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye Malabo inyuma y'ukwezi kurenga avuye mu gihugu ca Tanzania kandi ko wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yari yaragendeye inshuro nyinshi ivyo bihugu uko ari bibiri Umwanditsi wa iwacu yandika ko ijambo ry'umukuru w'igihugu ari igihugu hamagarira abanyafrika kubumwe agira ati mfashe kano kanya ngo mpamagare duhamagarire bagenzi bacu b'abanyafurika kutagira ubwoba canke ngo batakaranga n'imico y'abanyafurika kuko basanzwe bafise uko babayeho muri iwacu barandika kandi ko hari amasezerano yo gufashanya agera kuri ane yatewe ku mukono ariko nk'uko bishikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ubwiwe ngo n'urugendo rwo gushima vya poma ingo zose n'ibibanza bihuriramwo abantu benshi ngo bitegerezwa kubaka ubuzu bwa sugumwe bubereye mu kiringo kitarenza amezi abiri itorokanirizo ry'amakuru ya BP rifatira ku ngingo yafashwe na Buramatari w'intara ya Karusi hari gihe hatanguzwa ku mugaragaro ku igenekerezo rya kane munyonyo isekeza ryo kubaka utuzu twasugumwe dukwije ivyangombwa ABP ligafatira ku matohoza yakozwe n'ishirahamwe World Vision yerekana ko kungo amajana 316 zo zomini komine ya Shombo ibice birenga ku 9 kwijana ari byo byonyene bikoresha utuzu twasugumwe tubereye ABP imenyesha ko iryo shirahamwe giyemeje gutanga uburyo bwo kubaka utuzu twasugumwe dukwije ibisabwa mu ducimbiri twose kubwabura amatari mutari w'intara ya Karusi ngo hazoca hakurikira gutunganya ingendo kugira ngo barabe ubuzu bwa sugumwe bwubatswe kijambere imbere yuko hahimbaza umunsi wo gusezerera kwituma mu bisanze hatarenze ku igenekerezo rya 31 ukwezi kw'icumi na kabiri nk'uko ABP ibandanya ivyandika amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru abakenyezi bo mu ruhororo bategerezwa kuba bavuye mu bunywero imbere y'isaha zibiri z'ijoro vyandikwa na Ranova ivyo biri mu itangazo rya mustanteri wa commune ruhororo Mamerte Birukundi agategeka abakenyezi bose bo muri iyo commune arongoye kwatawe isaha zibiri z'ijoro zogera kiri mu kirabo co kinyamakuru candika ku buhinga bumenyi gishikiriza ko mustanteri agabisha uzorenga kuri iyo ngingo kwazohanwa vy'akarorero akanibutsa ko isaha yo kugurura ubu bunywero ari saha indwi z'umutaga abigisha icenda bo kw'ishure ryisumbuye ry'ibubanza basanzwe bari no mu mwuga wo gutunganya ishure barahinduriwe aho bakorera bajana kure y'imiryango yabo atavyo basavye tubisoma mu kinyamakuru la voix de l'enseignant ico kinyamakuru candika ku bijanye n'indero kimenyesha ko hadutse icuka kibi hagati y'abo bigisha hamwe n'ubuyobozi bw'iryo shure ngo kuvaho bamwe muri bo berekanye amakenga ku kijanye n'umunyeshure wo mu mwaka wa gatatu mu gisata c'indimi yahevye ishure kuva mu kwezi kwa kabiri umwaka wa 2020 agashaka kugaruka mu kwezi kwa gatanu k'uwo mwaka nyene ikindi ngo nuko uwo munyeshure yamenye igihe abo bari bapfunzwe abo bigisha bakibaza nimba umushikiranganje w'ubu yobaza icegeranyo kijanye n'amatohozo yakozwe mu mwaka w'ishure uheze kuri iryo shure birashoboka ko umuntu asubira kubakana n'uwundi akagaruka umunezero biri ku rubuga rw'abanditsi yaga afatira ku ku ntara ya samusoni yabuze umukenyezi bubakanye bari bamaze imyaka ine bagendana acafa ariko aribaruka umwana wa kabiri bivuye ku kuvirirana samusoni ngo ntiyigeze yiyumvira ko yosubiye kubakana n'uwundi ngo kubera yibaza ko urukundo yari afitiye florence rutokwigera ruhagarara kandi ko atanuwundi yomusubiriye ariko inyuma y'igihe kinini yijijanye umutima yahavuye afata ingingo yo kurondera uwundi bubakana yemera no kwakira ibizo kuzakurikira haraciye imyaka itandatu twubakanye na Nick mu minsi ya mbere nasanga ndiko ndamugereranya n'umugore wanje wa mbere ubu ariko yaramusubiriye bikiganwa n'uwo mugabo yari yaraseserejwe no gupfakara ni na hano duciye dusozerera n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mu ndwi dusozereye mukaba mwayashikirijwe na Mihaye Kanyange afadikanije na Francine Ndeho kubgayo ibihe byiza hose muherereye naho utaha amakuru ashikirizwa n'ibinyamakuru